15 skirsnis. Dauguma mechanizmų sustoja ne iš karto, tačiau gyvas šio stabdymo aksninas buvo labai umus. Visa jodai vilki žmogus net, kaip buvo įsiminta, su kraupiom jodom pirštinim, išdygo ant pylimo krašto prieš garvežį ir ėmė mojuoti jodomis rankomis lyg grėsmingais malūnos parnais. Vien to nebūtų užtekę net lėtam traukiniui sustabdyti, bet jo riksmas vėliau buvo pavadintas nenormaliu ir negirdėtu. Toks šauksmas būna klaikiai aiškus, net jei nesupranti žodžių. Ta žmogus šaukė, nužudė. Bet mašinistas divagojosi, kad būtų stabdęs, net jei būtų girdėjęs tik kraupų smarko balsą, o ne patį žodį. Traukiniai sustojus, tragedijos vaizdas atsivėrė kaip ant delno. Jodai vilkiai žmogus ant žalio šlaito buvo sero Arono Armstrongo tarnas Magnusas. Optimistiškasis baronetas dažnai juokdavosi iš jodų savo niūraus parankinio pirštinių, bet šį kartą juoktis niekam nesinorėjo. Kai vienas kitas malsesnysis iš traukinio praėjo pro gyvatvorę, pamatė beveik išlaito apačią, nusiritusi seno žmogaus kūną su geltonu halatu, skaičiai raudonų pamušalu. Apie jo koją buvo apsivijęs virvagalis, matyti, grumtynėse. Matėsi ir kraujo tiesa labai nedaug, tačiau kūnas buvo sulinkęs tokią pauzą, kokie gyvas žmogus neįsivaizduojamas. Tai buvo seras Aaronas Armstrongas. Netrukus apstulbė keliaiviai pamatė stambų vyrą su šviesia barzda. Kai kurie pažino, jog tai vėlionio sekretorius Patrikas Roisas, kadaise garsėjęs boheminėse sluoksniuose ir net bohemos menuose. Jo sielvartas, nors net toks išraiškingas kaip tarno, atrodė dar tikresnis. Kai mojuodama rankomis sodą įpuolė trečioji namo gyventoja, vėlionė duktė Alisa Armstrong, mašinistas liovėsi delsis – sužvilpęs raukinys nupuškavo į artimiausią stotelę kviesti pagalbos. Patriko Roiso, buvusio lėbautojo, o dabar sekretoriaus prašymu, buvo skubiai pakviestas tėvas Braunas. Roisas kelimo buvo airis ir toks lengvabūdis katalikas, kuris savo religiją prisimena tik visai bėdos prispirtas – Tačiau Roiso prašymas, kažin ar būtų buvęs taip greitai įvykdytas, jeigu vienas iš oficialiųjų seklių nebūtų draugavęs su neoficialiu sekliu Flambo. O juk draugaudamas su Flambo negali būti neprisiklausęs apie tėvą Brauną. Taip ir išėjo, kad jaunas seklys, pavardė Mertonas, per laukus, vesdamas mažąjį kunigą prie geležinkelio, su juo šnekučiausi kur kas nuoširdžiau, negu būtų šnekėjęsis su šiaip kokiu nepažįstamu. Man dinguojasi, prisipažino misteris Mertonas, kad čia visai neaiškus dalykas. Nėra ką įtarti. Magnusas yra senas, pasipūtęs kvailys, per daug kvailas, kad būtų žudikas. Roisas jau daugelį metų geriausias baroneto draugas, o duktėjai savo tėvą tiesiog dievino, bet to tai pernelyg absurdiška. Kasgi žudys tokį linksmuolį kaip Armstrongas? Kasgi tepsis rankas salono oratoriaus krauju? Tai tas pats, kas žudyti kalėdų senį. Taip tuose namuose būdavo linksma, sutiko tėvas Braunas. Būdavo linksma, kol jis gyveno. Ar jūs manot, kad ir jo nesant ten bus linksma? Mertonas virptelėjo ir gyvai pažvelgė į pašnekovą. Jo nesant, pakartojo. Taip, vangiai patvirtino kunigas, jis tai buvo linksmas, bet ar užkreisdavo linksmamų kitus? Pasakykim tiesą, ar tuose namuose buvo dar bent vienas linksmas žmogus? Mertono sąmonę staiga nušvietė tas spindulys, kurio šviesoje paaiškėja rodosi jau seniai žinomi dalykai. Jis dažnai lankydavosi pas Armstrongus, nes filantropas bendradarbiavo su policija. Ir dabar jam dinktelėjo, kad iš tiesų tai buvo slogus namai. Kambariai buvo labai aukšti ir labai šalti, apdaila skurdi, provinciali, koridoriuose kur vis traukdavo skersvėjai, tvyrojo blausesnė už mėnesieną elektro šviesa. Ir nors įraudė senio veidą su sidabrinė barzda, pakaitom švietėdavo tai vienam, tai kitam kambarį, šilumos jis neskleidė. Žinoma, tą pamėklišką namų nejaukumą iš dalies lėmė savininko žvalumas ir energija. Jam girdi nereikėjo nei krosnių, nei lempų, jis pats save šildęs bet prisiminęs kitus gyventojus, Mertonas gavo pripažinti, kad jie irgi tie buvo savo pono šešėliai. Paniurės tarnas su savo baisingom juodom pirštinėm buvo tiesiog košmariškas. Sekretorius Roisas atrodė gana solidus, vyras kaip jautis, tvido kostiumu, trumpa barzelė, bet tą šiaudų spalvos barzdelę jau ženklino žilį, o plačią kaktą vagojo ankstyvos raukšlys. Jis taip pat buvo gera širdis, bet kažkaip liūdnai, tiesiog skaudžiai visiems kėlė įspūdį, kad gyvenimas jam nenusisekė. Na, o kad Alisa Armstrongo duktė buvo tiesiog neįtikėtina. Tokia publiškusi gležnutį. Ji buvo grakšti, bet visa virpulinga kaip drebuliai. Mertonai kartais dingodavosi, kad krūpčiutyje bus išmokę pradundantys traukiniai. Matot, tarė Braunas kukliai mirksėdamas, aš nesu tikras, kad Armstrongo linksmumas pralinksmindavo kitus žmonės. Jūs sakot, kasgi žudys tokį linksmą senuką. Bet aš nesu toks tikras, neleisk mūsų gondyti. Jei kada nors ką žudyčiau, paprastai pridūrė jis, tai ko gero optimista. Kodėl, nustebęs paklausė Mertonas, jūs manot, žmonėms nepatinka linksmumas? Žmonėms patinka, kai dažnai juokiamasi, atsakė tėvas Braunas, bet nemanau, kad jiems patinka neblėstanti šypsena. Nenatūralus linksmumas labai išvargina. Kurį laiką jie, pučiant vėjų, tylėdami žingsniavo žolėtų geležinkelio pylimu. Priejus ištysusi Armstrongo namo šešėlį, tėvas Braunas sumai tarė, lyg norėdamas atsikratyti įkyrios minties, o nerimtai ją pateikti. Žinoma, gėrimas savaime nėra nei geras, nei blogas dalykas, bet man vis lenda į galvą mintis, kad tokiems žmonėms kaip Armstrongas kartais dėl liūdnumo reikėtų išgerti kokią taurę vyno. Mertono viršininkas, manus žila plaukis seklys pavardė Gilderis, laukdamas teismo medicinos eksperto stovėjo ant žalių pilimo ir kalbėjusi su Patriku Roiso, kurio stambus pečiai ir širkšti barzda buvo iškilę virš jo. Tai ypač krito į akis, nes Roisas visada vaikščiodavo galingai pakumpęs ir smulkius bažnytinius bei namų reikalus tvarkydavo su rambiu nuolankumu, tarsi menka karutį velkantis jautis. Pamatęs kunigą, jis itin maloniai pasisveikino ir pasivedė jį keli žingsnius į šalį. Tuo tarpu Mertonas tikrai pagarbiai, bet ir kiek berniokiškai, nekantraudamas kreipėsi į vyresnį įseklį. Sakykit, misterį Gilderi, Ar jums ši paslaptis kiek nors paaiškėjo? Paslapties čia nėra, atsakė Gilderis svajingai primerktomis akimis žvelgdamas į kovus. Na, man tai čia tikrai niekas neaišku, šipsodamas įstarė Mertonas. Viskas labai paprasta, vaikinė, tarė patyręs detektyvas, glaustydamas savo smailę žilą barzdelę. Kai tik tu išėjai kviesti misterio Roiso kunigo, įla išlindo iš maišo. Pažįsti tą tai išbalusi tarną juodom pirštinim, kuris sustabdė traukinį. Kurgi nepažinsi, šiurpas perbėga į pamačius. Taigi, nutęsė Gilderis, kai traukinys nuvažiavo, tas žmogienas irgi nuvažiavo. Tau netrodo, kad jis gan šaltų nervų nusikaltėlis pabėgo to traukiniu, kuris turėjo iškviesti policiją. Vadinasi, jūs visai tikras, paklausė jaunolis, kad jis nužudė savo šeimininką. Taip, sonelė, visai tikras, abejingai atsakė Gilderis. Mane įtikina tą smulkmeną, kad iš šeimininko stalčiaus jis įsinešė 20 tūkstančių grinais. Ne, vienintelis keblus klausimas yra, kaip jis jį užmušė. Kaukulė atrodo perskelta kažkokiu dideliu daiktu, bet jokio ginklo aplink nematyti, o žudikui būtų buvę sunku jį atsinešti, nebent tas ginklas toks mažas, kad mes jo nepastebim. O gal mes jo nepastebim dėl to, kad jis pernelyg didelis, paklausė kuningas ir keistai sukikeno. Gilderis atsigrėžė, išgirdęs tokią drąsią pastabą ir griežtokai paklausė Brauno, ką jis turi galvoje – Suprantu, kad tai kvailai skamba, atsiprašydamas tarė tėvas Braunas, kaip pasakėliai, bet vargšas Armstrongas buvo nužudytas milžino veizdu, didžiuliu žaliu veizdu, kuris pernelik didelis, kad jį pastebėtum, o vadinasi jis žemė. Jis buvo nudoptas šituo žaliu pylimu, ant kuriuo mes stovim. Kaip tai, tuoj pat paklausė seklys. Tėvas Braunas atsuko savo apskaitą kaip minuliukas veidą į siaurą namo fasadą ir pakėlęs galvą smirksėjo. Siekdami jo žvilgsnį jie pamatė, kad plačiame šios galinės ir šiaip jau belangės sienos viršuje mansardos langas atviras. Ar nematot, paaiškino jis, nerangė lyg vaikas kaldamas ranką, kad jis buvo numestas iš ten? Gelderis suraukęs kaktą, įsižiūrėjo į langą ir pasakė – Tai, žinoma, galėjo būti, bet nesuprantu, kodėl jūs taip įsitikinęs. Braunas išplėtė savo pilkšvas akis. Kodėl tarys? Apie mirusiojo kojo apsisukusi virviai. Ar nematot, kad kitas virvės galas įstrigęs lango kampe? Tokiame aukštyje tai atrodė kaip gumulėlis dulkių ar kokštelis plaukų, bet išvalgus senas detektyvas tuo pasitenkino. Jūs visai teisus, serė, pasakė tėvui Braunui taškas jūsų naudai. Vos jam tai tarus, specialus vieno vagono traukinukas kairėje apjuosi į posūkį ir sustojęs išmetė dar vieną būrį policininkų, kurių apsupty buvo matyti liūdna pabėgėlio tarno Magnuso fizionomija. Po galais jau sučiupo, sušuko gilderis ir labai pagyvėjo žengė priekin. Pinigus turit? Paklausė pirmojo policininko. Tas keisto kamina pažvelgė jam į veidą ir tarė – Ne, dar pridūrė, bent jau čia neturim. Malonėkit, kuris čia inspektorius, paklausė Magnusas. Jam prabilus visi be mat suprato, kaip jo balsas sustabdė traukinį. Jis buvo neišvaizdus, su lygiais juodais plaukais ir bespalvių veido, o skerso siauros akis ir burna darė rytietiškų bruožų įspūdį. Jo kilmė ir vardas tevekėlė bejonių nuo tų laikų, kai seras Aronas Armstrongas ištraukė jį iš padavėjo tarnybos Londono restorane ir, buvo kalbama, iš gedingesnių darbelių bet iš to negyvo veido greudėjo itin gyvas balsas. Ar norėdamas raiškiai tarti svetimos kalbos žodžius, ar iš pagarbo šeimininkui, kuris kiek neprigirdėjo, Magnusas įprato kalbėti tokius skardžių balsu, kad dabar visi net krūptelėjo. Seniai žinojo, kad taip atsitiks, garsiai tarė jis su atgrasiu paslaugumu. Mano vargšas šeimininkas pasišaipydavo iš juodų mano rūbų, bet aš visada sakydavau, kad turiu būti pasiruošęs jo laidotuvėms ir jis krestelėjo tamsias piršinėtas rankas. Seržantė, tarė inspektorius Gilderis, tužmingai žvelgdamas į tas juodas rankas, jūs neketinat šito vyruko papuošti apyrankimis? Jis atrodo gana pavojingas. Kad aš serė, tarė seržantas su ta pačia minaveidę, nežinau, ar tai įmanoma. Ką tai reiškia, griežtai paklausė inspektorius, jūs neraštavot jo? Siaura burna ištęsė į nežymį pašaipėliai, o artėjančio traukinio šilpukas tarytum pritarė tai pašaipai. Mes jį areštavom, rimtai atsakė ir seržantas, kai tik išėjo iš policijos skyriaus Haigeite, kur visus savo šeimininko pinigus atidavė saugoti inspektoriui Robinsonui. Gilderis priblokštas pažvelgiai tarną. Kuriems galams jūs tai padarėt, paklausė Magnusas kad jų nepasigrobtų nusikaltėliais, ramiai atsakė tojimą žmogysta. Bet juk sero Arono pinigus, tarė Gilderis, buvo galima drąsiai palikti saugoti jo šeimai. Sakinio galą pasiglemžė praužinčio traukinio dundesys ir žvangesys, bet pro tą pragarišką triukšmą, kuris periodiškai užgriūdavo šios nelaimingus namus, aiškiai prasimušė Magnuso atsakymo skiemenys, skardus kaip varpas. Aš negaliu pasitikėti sero Arono šeima. Visi vyrai sustingė pajuto, kad lyg vaiduoklis prie jų prisidėjo dar vienas žmogus. Ir Mertonas nelabai nustebo, kai pakėlės galvą virš tėvo Brauno pėties išvydo blyškų Armstrongo dukters veidą. Ji buvo dar jauna ir nesakojo tyro sidabrinio grožio, bet jos rudi plaukai buvo išblokę, tarsi dulkini ir blausio šviesoj kartais atrodydavo visai žili. Nesišvaistykit žodžiais, šiurkščiai tarė Roisas, išgazdinsit mis Armstrong. To ir tikiuosi, aiškiai balsu atkirto vyriškis. Kai toji susigužė ir visi susižvalgiai, jis kalbėjo toliau. Man jau teko apsiprasti su mis Armstrongo virpuliais. Metų metus regiu ją drebančią, čia daugiau, čia mažiau. Vieni sako, jie krečia šaltis, kiti sako, jie krečia baimį, o žinau, kad jie krečia neapykantą ir nedoras siutas. Tudu nelabiai širit ir pasidarbavo. Jeigu ne aš, ji jau būtų išmauvusi su savo meilužiu ir visais pinigais. Nuo tada, kai mano vargšas šeimininkas sutrukdė ją ištekėti už to prasigėrusio niekšo. Gana, įsakmiai tarė Gilderis, mums nerūpi šeimos intrigos ir įtarinėjimai. Jeigu neturit konkrečių įrodymų jūsų pramanų, o bus ir konkrečių įrodymų, įsiterpė Magnusas savo kapotą tarseną. Jūs mane turėsite kviesti į teismą, ponė inspektoriu, o aš turėsiu sakyti tiesą. O tiesa tokia, kai tik senukas buvo kruvinas išstumtas pro langą, aš įbėgau į mansardą ir radau jo dukterį apalpusę ant grindų su raudonu durklų rankoj, kurį irgi jums leidus įteiksi valdžios atstovams. Iš užpakalinės kišenės jis ištraukė ilgą peilį su rago, kotų ir raudoną dėmę ir mandagiai padavė seržantui. Tada žengtelėjo atgal ir riebus kiniškas vipsnis akių plyšius beveik visai paslėpė veidę. Mertonui jį žiūrint vos nepasidarė bloga ir jis burptelėjo Gilderiui. Jūs patikėsit Miss Armstrong žodžiu, o ne jo. Tėvas Braunas staiga pakėlė taip komiškai pašviesėjusi veidą, tarsi būtų ką tik nusiprausęs. Taip, tarė jis švietėdamas naivumu, bet ar Miss Armstrong neiks jo žodį? Mergina išgastingai aiktelėjo, visi sužiūro ją, jos kūnas buvo sustingęs tarsi paralyžuotas ir rusvų plaukų apgauptą veidą gyveno tik didžiuliai nuostaba. Jį stovėjo lyg būtų smaugiama, kad tik užmesto laso. Šitas žmogus tvirtina, kad rimtai tarė misteris Gilderis, kad po įvykio rado jūs be sąmonės su peiliu rankoje. Jis sako tiesą, tarė Alisa. Nespėję atsitokėti, jie pamatė, kaip į jų ratą įžengė gunktelės Roisas ir ištarė šios žodžius. Kągi, jei man jau kriukis, tai bent pasismaginsiu. Jo didžiulis petys pakilo ir geležinis kumštis vožė tiesiai į paslaugę mongolišką magnuso fizionomiją. Šis šleptelėjo ant žolės kaip medūza. Du ar trys policininkai toj sučiupo Roisą, bet kitus apėmė jausmas, kad netekęs proto pasaulis virto pamišelių klaunada. Tvardykitės, misteri Roisai, valdingai pasakė Gilderis, aš areštuosiu jūs už įžeidimo veiksmų. Jokių būdų, atsakė sekretorius balsu panašiu į geležinį gongą. Jūs areštuosit mane už žmogžudystę. Gelderis susirūpinę žvilgterėjo į parblokštąjį, bet kadangi tas bėdžiusiaus sėdosi ir šluostėsi kraują, nuo šiaip nesužaloto veido trumpai tariai. Kaip tai? Tas vyras sako tikrą tiesą, paaiškino Roisas, kad Miss Armstrong apalpo su peiliu rankoje. Tačiau peilį jį pagrebė ne tam, kad pultų tėvo, o kad apgintų jį apgentų, rimtai pakartojo Gilderis, o nuo ko? Nuo manęs, atsakė sekretorius. Alisa pažvelgė į neaiškių gluminančių žvilgsnių ir tarė, vis dėlto džiaugiuosi, kad tu toks drąsus. Eime viršun, sunkiai ištarė Patrikas Roisas, parodysiu jums visą tą velnevą. Mansarda asmeninis sekretoriaus būstas, anksčiau, kad celė tokiam dideliam atsiskyrėliui, iš tikrųjų buvo kupina audringos dramos pėtsakų. Viduryje ant grindų gulėjo numestas didelis revolveris. Kairiau buvo nurėdėjęs viskio butelis, atkemštas, bet ne visai tuščias. Staltiesė buvo nutraukta nuo staliuko ir sutrypta, o virviai, tokia pat kaip ir ant lavono, buvo persviesta per palangę. Ant žydinio atbrailos buvo sudaužytos dvi vazos, dar viena ant kilimo – Buvau pasigėręs, tarė Roisas ir toks paprastas anksti sugniuždyto žmogaus prisipažinimas kėlė graudulį kaip pirma vaiko nuodėmį. Visi žinot mane, kalbėjo kimi balsu. Visiems žinoma ir mano istorijos pradžia, o pabaiga matyt bus negeresnė. Kadaise buvau laikomas nekvailų žmogum ir galėjau gyventi laimingai. Armstrongas išgelbėjo tuos mano kūnų ir proto likučius, kurių nepragėriau smuklėse ir jis visada man buvo savaip geras, vargšas žmogus, tik kad va, neleido vesti Alisos ir visi pasakys, kad gerai darė. Na, jūs patys galite viską įsivaizduoti, nepasakosiu visų smulkmenų. Ten kampe mano pustuštis viskio butelis, revolveris ant kilimo jau visai ištuštintas, virvė rasta prie lavono yra iš mano skryniaus, o pats lavonas išmestas pro mano langą. Nereikia seklių knaisioti mano tragedijos pikdžiolėms, jos gerai žinomos šiam pasauliui. Veskit mane į kartuvės tik dėl dievo meilės, to viską ir baigim. Gavę gana subtilų ženklą, policininkai apsupo stambų į vyrą, ketindami išvesti, bet jų delikatumas sutrikdė stebėtiną tėvo Brauno povizą. Jis visom keturiom klūpojo tarp durį ant kilimo, lyg įnikėsi kokias maldas, kadangi visuomeniai daromų įspūdžių jis visai nesirūpino, taip ir liko kiūtoti. Tik atgrėžė į visų savo šviesų apskritą veidą, panašus į kokį keturkojai su labai jokinga žmogaus galva. Ei, ne, tarė jis gerašėdiškai, žinot, taip nieko nebus. Iš pradžių sakėt, kad nerandate ginklo, o dabar ginklų jau per daug. Peilių buvo duriama, virves maugiama, o pistoletu šaunama, o galų gale jis nusisuko sprandą iškritęs pro langą nieko nebus, tai neekonomiška. Ir jis nudūrė galvą žemyn, kaip besiganantis arklys. Inspektorius Gilderis ryštingai prasižiojo kažką sakyti, bet nespėjus jam tarti nei žodžio, absurdiškas keturkojas vėl ėmė berti žodžius. O dar trys visai neįmanomi dalykai. Pirma, tos skylės kilime, kur suvarytos visos šešios kolkos, kuriems galams šaudyti kilimą. Gitas žmogus piškina į priešo galvą, į jo vypsiančią burną, juk neimsis rūstauti ant jo peidų ar pulti jo šlepečių. Toliau, virviai, Baigęs rinėti kilimą, kalbėtojas pakėlė rankas ir įsikišo jas į kišenės, bet tebe klūpojo lik niekur nieko. Kokiam reikia būti girtam, kad bandydamas užmesti virvę žmogui ant kaklo, galiausiai užverštum ją koją. Bent jau Roisas nebuvo toks girtas, antraip jis dabar miegotų kaip akmuo. Ir paprasčiausias dalykas – viskio butelis. Kur tai matyta, kad alkoholikas išplėšęs butelį viskio, nuridentų į kertėn pusę išliedamas, pusę palikdamas. Alkoholikas taip niekada nepadarytų. Jis nerangiai atsistojo ir aiškiai apgailestaudamas tarė apsišaukeliui žmogžudžiui. Labai gaila, melžiamasis, bet jūsų pasakojimas grini niekai – Serė, tyliai tarė kunigui Alisa Armstrong, ar galėčiau su jumis truputį pasikalbėti? Atsiliepdamas į prašymą, šnekusis dvasininkas išėjo už durų ir nespėjus prasižioti gretimame kambarį, mergina ėmė kalbėti neįprastai aštritonu. Jūs protingas žmogus, tarė jį, ir bandote išgelbėti. Patriką aš suprantu, bet tai beprasmiška. Čia slypi juodo šaknys ir kuo daugiau jūs jų atkasit, tuo daugiau bus įrodymų prieš mano mylimą žmogų. Kodėl, paklausė Braunas tvirtai įrėmėsi ją žvilgsnį, todėl taip pat tvirtai jį atsakė, kad aš pati mačiau, kaip jis padarė nusikaltimą. Hmm, nesujaudintas tarė Braunas. Ir kągi jis darė? Aš buvau šitam kambarį greta jų, aiškino jį. Abejos durys buvo uždarytos, bet staiga išgirdau taip kraupiai reikiant, kaip nebuvau girdėjusi velnės, velnės, velnės, paskui abiejas duris sudrebino pirmas revolverio šūvis, šūviai draugstelėjo dar tris kartus, kol aš įpoliau į tą kambarį ir radau jį pilną dūmų, o pistoletas rūko mano vargšo pamišusio Patriko rankoj. Savo akį mačiau, kaip jis šovė paskutinį baiso iššūvį. Tada šaukant mano tėvų, kuris apimtas siaubo buvo įsitvėręs palangės ir įsikibęs į jį bandė pasmaukti virvę. Užmetėsi ją ant galvos, bet grumtynėse virvė per pečius nusmuko žemin, o paskui užveržė vieną koją. Ir Patrikas ėmė tasyti jį kaip pasiutęs. Aš sugrėbėjau nuo kilimėlio peilį, šokau tarp jų dviejų ir vos spėjusi perpjauti virvę apalpau. Aišku, nenatūraliai mandagiai atsakė tėvas Braunas. Dėkoju jums. Palikęs prisiminimų prislėgtą merginą, tėvas Braunas iškulniavo Janą kambarį, kur Gilderį ir Mertoną rado vieno su Patriku Roisu sėdinčio su antrankiais. Čia jis nuolankiai kreipėsi inspektorių. Ar negalėčiau jums girdint tarti žodį šiam kaliniui ir ar negalėtų jis minutėlė pabūti be tų keistų geležų? Jis labai stiprus, pusbalsiu tarė Mertonas, kodėl jūs norit jos nuimti. Žinot, aš pamaniau, Rūmiai atsakė kunigas, kad man būtų didelį garbė paspausti jam ranką. Abu sekliai spoksojo nustebę, tėvas Braunas pridūrė, gal papasakokite jiems serę. Sėdintysis papurtė galvą ir kunigas nekantriai apsigrėžė tai aš papasakosiu tarys. Asmeninis gyvenimas svarbiau už visuomeninę reputaciją. Anot Biblijos, tegu mirusieji laidoja savo mirusiuosius, o aš pasirūpinsiu gyvaisiais. Jis nuėjo prie lemtingojo lango ir žvelgdamas pro jį, mirksinčiomis akimis kalbėjo toliau. Jau sakiau, kad čia per daug ginklų ir tik viena mirtis. Dabar sakau, kad tai ne ginklai ir kad jie nebuvo naudojami mirčiai. Visi šie šiurpus įrankiai – kilpa, sukruvintas peilis, šaudantis pistoletas – buvo savotiški gaileščių įrankiai. Jais buvo siekiama ne nužudyti serą Aroną, o išgelbėti jį. Išgelbėti, pakartoja Gilderis, nuo kogi? Nuo savęs, tarė tėvas Braunas. Jis buvo apsėstas savižudybės manijos. Ką? netikėdamas sušuko Mertonas, o kurgi jo linksmumo religija? Tai žiauri religija, kalbėjo kunigas, žvelgdamas pro langą. Kodėl jam nevalia buvo kartais paverkti, kaip kad paverkdavo jo protėviai? Neįgyvendinti planai sustingo, įkarštis atvėso už nuotaikingos kaukės lipėjo tuščias bedievio protas. Galiausiai, kad išliktų žvalaus visuomenės akise, jis po ilgiausios pertraukos vėl ėmė gerti. Tačiau nuoširdžiam blaivininkui girtoklysti kelia ypatingą siaubą. Jis vaizduotėje regi save, prasmengant į tą psichologinį pragarą, kuriuo gazdindavo kitus. Vargšo Armstrongo tas pragaras netruko užgriūti ir jau šį rytą jis tokiu klaikiu balsu ėmė šaukti, kad jį apsėdo velnės, jog ir duktė nepažino. Jis troško mirties ir Pametęs prūtą, išbarstė aplink save įvairius mirties pavidalus – virvę su kilpa, draugo revolverį, peilį. Taip jį netyčia užklupęs Roisas laiko negaišo, peilį žaibiškai nusviedė už savęs, pačiupo revolverį ir, kad būtų greičiau, ištuštino jį šūvės į grindis – Savižudis išvydo ketvirtą mirties pavidalą ir polę prie lango. Gelbėtojui liko vienintelė išeitis, pultent jo su virve ir bandyti surišti rankas ir kojas. Čia ir įbėgo toji vargšė mergina, nesupratusi, kas dedasi, bandė perešti tėvo pančius. Pirmų rėžių kliudė tik vargšo roiso krumplius, iš čia ir visas kraujas. Juk pastebėjot, kad tarno veidą jis tik sukrūvino, bet nesužeidė. Prieš pat apalpdama vargšelė galop nupjojo virvę, išvaduodama tėvą, kuris pro langą šoko jam žinybę. Užsitęsusią tylą trikdė tik lėtas metalo žvangesys – Gilderis nuėmė Patriko Roiso antrakius ir tarė, kodėlgi jūs nepasakėt tiesos serė, jūs ir jaunojo ledė esat verti daugiau negu būti paminėti Armstrongo nekrologe. Velniop Armstrongo nekrologą, atrėžė Roisas, argi jūs nesuprantat, kad ji neturėjo sužinoti? Kol sužinoti, paklausė Mertonas. Nagi, kad nužudė savo tėvą, kvaily, sugriaudėjo Roisas, jeigu ne ji dabar būtų gyvas – gali iš proto išeiti sužinojusi. Aš taip nemanau, pasakė tėvas Braunas, imdamas savo skrybelę. Ko gero imsiu ir pasakysiu jai, net mirtinos klaidos taip nenuodyja gyvenimo kaip nuodėmis. Na, judu dabar matyt būsit laimingesni. Na, o man metas į kurčiųjų mokyklą. Išėjusi į vėjo taršomą pievą, jį sustabdė pažįstamas iš Haigėto. Atvažiavo ekspertas, tuoj prasidės tardymas. Turiu skubėti į kurčiųjų mokyklą, tarė tėvas Braunas. Dėja, tardymo laukti negaliu. Iš rinkinio tėvo Brauno išmintingumas. Misterio glaso išnykimas. Daktaro Oriono Hudo, įžymaus kriminologo ir moralinių problemų specialisto kabinetas prie pajūrio bulvaro Skarbore, švietė didžiulių iki pat grindų langų eilėmis. Šiaurės jūra pro jos atrodė kaip begalinė žydra į žalsvo marmoro sieną. Šitaip įreiminta jūra šiek tiek spalvino žydrai žalsva panelių monotoniją. Pačioje kambarių anfiladoje, tviskančioje kaip veidrodis, tarytum atsispindėjo veidrodinis jūros paviršius – Tai anaip tol nereiškia, kad daktaro Hodo butui stokojo prabangos ar net poezijos. Ir viena ir kita čia buvo ir buvo savo vietoje. Antra vertus, buvo jausti, kad šeimininkas ir nepakestų jokio daikto ne savo vietoje. Štai prabanga. Ant specialaus stalo stovėjo aštuonios ar dešimt dėžių geriausių cigarų, bet jos buvo sudėliojamos taip, kad stipriausi visada gulėjo arčiau sienos, o silpnesni arčiausiai lango. Ant šito prabangaus stalo visada stovėdavo stikliniai spintelė su trijų rūšių gėrimais, visais aukščiausios rūšės, bet pastabus lankytojas būtų pastebėjęs, kad viskio, brendžio ir romo lygis buteliuose visada vienodas – Štai ir poezija prie kairiausios sienos reikiavosi anglų klasikos rinkinys, prie dešiniausios anglų ir užsienio fiziologų. Bet jei kas nors būtų išėmęs čioserio ar šalia tomą iš lentynos, tai atsiradęs tarpas būtų rėžęs akį tarytum švarpliai tarp priekinių dantų.